حديث يكسد دوزده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند هنگامی که جنازه را دیدید از جایتان برخیزید در این حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ما و شما امتانش را آگاه می کند و تعلیم می دهد که ای امتم وقتی که شما جنازه را دیدید به پیشتان می گذرد البته را شما از جایهای خود برخیزید این حدیث از کتاب صحیح بخاری